telaga kadi langit mambang tepas pamaneka surming gegono oh lintang daya kusimayana sumawur oh. ngaturaken prembagi panakrama rawu paduka Koko Prabu. Tulampi pamujinipun nyanyi kados mboten kirang tunggal menapa praptanipun ing roko nyanyi kula nuwun inggih. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu, kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Ya Dimas kembar banget panarimanipun Kakang. Bersama kakangku bodoh selamat rawuhmu. Iyo dimas berita sino kaya nasi jiopo pratani pun ngakang lumawat sama yang pulau jendurwati cuma kayak ngindur wah jideng kakang kejawi saking meniko koko rabu rawu paduka wontering projo ngamarto perlu kulon namung badinyun pepadang pasum penaling jawoto yang sampun kulo aturaken lantaran kang putra pun gadut kocok Woi. Salebetipun Gatutkaca matur wonten ing Praja Ndrawati sampun kula titip riksa wonten salebeting manah kula. Ampun ngantos ndadosaken kageting penggali. Mboten kita namung sak kadang sak penginan. Terang menipu kadang kula ngamarta badhe manggih ribet nyemanggaken saking menapa sangkanipun ing raka mbuh saged ngaturaken. Tapi ribet nika mangke saged nimbulaken dhateng kanugrahan. ingkang andayani kekiyatanipun negari tuwin sedaya para kawula ing Sumedya manggih tata tentrem. Uy syukur bejo sewu Koko Prabu. Senajan to pambukanipun kawis para bilih awon nang sak nyatanipun dumugi temah saged animbulaken dumateng Karahayuning negari sumrambahipun para kawula. Yayi Prabu. Jidengkakanku apa dimaksud? malah yen perlu aku pasrah karo Kresna kakangku mung ngribet iku mau yen bisa mumpung durung kaleksanan enggal ditolak kepiye carane mulih aja nganti nimbulake cilik kacintakaning para putra sentana gedhe nganti anake korban iya mung kabeh sipating urip menang nyuwun marang jawata keparang lan orane gumantung ketrimane pun kakang sakadan mulojo sepi yang penuhun gelaring tumita nomor topo dorino kawan wongi tangsah nyadungo karahayon marang jawoto ngandung poro yang kereselo kakangwi kereselo sinayang manggelun mangruk mining takraniro kumitirane ngasto aneng ngasto aneng Sanestiyo Wisnu Bathara Pindo Gunung Ung Ung Ung Dan teko mangkono etong isamil imbal betul wong agung ngamarto marang kang rokono tondoro tapo ing minggas tinggil binatur kena piswanu kira kantong bolong gumrojok kan wenten ingkang nglarapaken sowan wengi abiyantara Ki Petruk kantong bolong. Nggih. Padha Basuki Petruk. I pangestu dalem pirang nggih Raharjo lampah guru. Sembah pabekti kunjuk pun ngandha padha. Iya tak trimo. Petruk padha Basuki. I pangestu dalem Kanjeng Sinu Nurwati kados tinantu ing Raharjan suwar guru. Uruk. Iya. Petruk padha Basuki. Nggih lujeng pangestu pun dalem guru. Petruk padha Basuki. Petruk padha Basuki. Lujeng lujeng. Nuk nuk. Yen matur sing rada arang-arang aku mesakake karo wudelmu. Nah iki ketanggur. Ratu kok ya prisa wudel kok gumun. Ana apa Petruk mlayu kapiandhem sowan kula punutus kalian Kyaine Semar. Ing kabiyantu dateng ing kengeyang Sang Hyang Kumadaya. Iya. pisan kula ngaturaken pabekti tumrap kula piyambak kaping kalih punutus bapak lansang yang kumodaya. Wosipun medal sak mangke ngatur uninga bilih Kang Arjuna seda wonten ing Suralaya. Dimajanaka nggih sababe apa? Dipun sroya kaliyan Sang Hyang Kumajaya supados nyingkiraken bebaya. Bebaya ing wonten riku minangka dados pengajengipun. Nami Pat Patih Wisamurka. Nurut Janaka nglawan Patih Wisamurka ing bating gayuh pukulun Betari Ratih. Tumandhangipun peperangan Nurut Janaka katipuan king katandak namung kagigit tes tugel tel jonggo dados kali. Aduh. Koko Prabu Kades pundi? Kang Rayi kadang kula Dimas Arjuna. Lha apa Kakang Semar ora bisa maringi usada marang kacinta kali Yayar Juno? Mpun diusadani kanthi penangisipun bapak perandene mboten gesang. Malah miturut ngendikanipun bapak ngaten Petruk aturana prisa ngagung ngamarta supaya wong agung Ndorowati sak senopati senopati daturi nututi nang kayangan mesakno marang bendaramu ngaten. Seno. Oh, Adimu Janaka disusul di. nyuwun pamit Nyai. Ngatos-atos Koko Prabu, aku njaluk pamit bar kakangku. Aja kaya bocah cilik timas Werkudara, katut kotos tiyaki mangkat. Nututi marang kadangku Yayi Arjuna. Ngestake dawuh, nuwun ngestake dawuh Koko Prabu. arek udara kayangan oh domongi petruk petrasi doma itu kowe kok nang kono gong nggih tenggo griya tindak pundi ana kayangan oh nggih menyang ora gong nyun menyang ora mangke sore Sampiri piyai kok ya ora mangkat lho gumunku. Wah, didelok petruk iki dirasani sinan kuwi ditasi prisa dalane metu sisih kono wae gong sing rada kepenak ya yeah. Sopo sapa jeneng mutakon karo aku wiso murka wisa sento iki kowe ingkang nyedani Kang Mas Danuka tugel woi la la aja maju mboko siji bareng umur tan dia teko mangkono kota Poporo Sentono putra putra ing amarta Raden Setyaki Raden Gatut Koto Raden Antardo menapa di Raden Arya Bratasena manjing wontering peperangan nampa dayaning siung sang mawa wisa satemah akeh kuwondo ing pating glangsar Nyuwun. Bendaramu Gatot Kotontorjo sentaki Werkudara tumeka ing pati kabeh. Sing abang-abang mau ndara Antarjo. Ora nyungut ya, Tru. Ora, ora ana wektune. Metu jedul to dicokot, metu jedul dicokot. Wah, saya esuk, saya esuk mah. Ampuh cokotane. Ora maju ora ya. Aga arah aras wis tak omongke to aku sembelah pokoknya Petruk, Lun, iki kembang gawanen. Nggih. Ungkulna sing padha temoko ing pati kana. Cepet, ayo mangkat. Nggih. Wah, iki aku dadi dadi dokter iki wis tak ungkulane. Ndara Werkudara pun gesang, wis. Ndara Janaka pun gesang, wis. Dokan mlumpuk. Ndara Tarja ndara Gatukaca ndara Sentake dadi tak kabeh. lenggahir kok Gus? Iya Petruk, iya Petruk, iya Petruk. Gareng tak unggulane. Kole tangkep mesake mit. Aku ki ora mati, Truk. Oh. Kalau aku ngungkuli ora mati. Sampun sami wilujeng sedaya. Daturi kumpul, empun. Kembangnya kalau kondurke, niki kembang pusoko mangkene ilang. Nah wis padha wungu gek kumpul sapa prene gek. Kepiye apa? Jaluk biaya apa? Aku tak sowan saing Wang Permesti Batara Guru Prayogi. Ngrembug bab peperangan iki ora cukup mung para putra tuni Sentana Ngamarta. Nek bisa kelakon iki ora digoleke senopati mbebayani Prayogi mang penjaran sowan piyambak kemawon. Ono ngendi Kakang Semar? Alika napa? Bapak dundang mrene. Mar, eh. Ne. Jaluk panjakan. Pundi? Apa bagian kula? Atajak swanonong kayangan. Oh, bagonge pancen ngapusi kok. Nah, ana panjakan wae nginceng. Oh, sowan Bathara Guru iya Kakang minangka kanggo sekti. Nggih, awe kalih tapi di menika keng wayah Bathara Kresna kain Kakang Semar ngadeg. Kresna, tuwun paring dawuh. Kita matur marang Sang Hyang Permesti parang kang dadi pisuan kita bareng-bareng lawan Kakang Ismono. Ngaturaken kawulingan pukulun sedaya para senopati keng wayah Pandhawa mboten wonten sasat mengsahkan Patih Wisamurka. awet wisaning siung bodho kalani. Aduh. mongko ulun dhewe kurang wicaksana paran sangkane kang minangka kanggo jagoning kayangan kejaba mung para putu-putu ulun Pandhawa Kakang Semar eh kepiye ulun bakal nyuwun preso senajan to mung ponokawan nanyatane ing batin Kakang Semar kadang ulun werdo becik mongso budha ulun pasrake marang Kakang Ismaya sapa sing wajib kanggo senopati eh rada kula kakang semar kowe tak guang mengko tibamu arep bocah elek arep bocah bagus arep bocah bayi arep wong tuwa sak tibamu ya kuwi sing ana kono kuwi jagoning kayangan ya nggih kene marpa mrene nah nggih wis tak kota Pokila Semar mangis dimandui pangwasan gaib sanglang nerudu kabuncang songkoing kayangan tumipo kasamudro loyo akhir tembe bisa pinanggi talon sawing senopati sedaya porhab sorot cingak presokum leyang sanglang nerudu tumipo kasamudro loyo Thank you. tetan aurat anak kungir urang ayu nuwun wonten paring tangan pangan dikoromo wis rada sakwentara suwi anggon mungger bini kurang luwih wis ana sapta tandra kok dadi pertimbanganmu ora tau tilik mrene yen nyimanggaken kersanipun Kang Mas Werkudara tine mboten prisa menawi putranipun sampun meh badhe mangertos padhang ngono. Ning kuwi rak ya nggon munggar bini iki rak karo Raden Werkudara tenan. Inggih, ha kok bapakne kok dadi ora eling tilik marang putrane. Wah. Bojo ki anger kokean ya kok ngono kuwi. Abot sing siji sing siji nandang popo ora ditiliki. Dadi sing seneng-seneng sing susah-susah. iki mboten menapa-menapa to mugi-mugi mangke sawata lajeng maringaken Kang Mas Werkudur enget dhateng putranipun. Ayo muga-muga kek kowe iki ana kene kejaba mung aku sing ngrateni. Jur penyaipun Rama Sangwang Baruna ingkang minangka dados sesepuh kula. Iya upama ta kowe mbabaraki ora wurung ya. Sing lakan ya para iwak-iwak kuwi kaya dene iwak lele, iwak kutuk, bader, iwak grameh, iwak cucut, iwak abon sak pinunggalan. Iye mongko raos sing manang kula mbok menawi jawata sampun badhe marang aku. Keng wayah badhe mangertos padhang wowo. Lah tenan. Wis, wis. Jeneng wong tuwa ketiban dengung kok kowe sing arep babar kok sing pegelas kuwi. Nagatari toko tapo sanggang rodo ingkang ambyur wonten samudra. Preso bilih Dewi ayu semedya ambabaraken. Ing riku datan ana para mina kang uninga bilih wonten Jawata ing tegak Yo manjing wonten Jagatira Dewi urang ayu Raden den Sang Yah Ayu Den Pundut atma jane rapa nang jabang bayi Inang wonten ing sakjroning bogarbo ing taun robati amijil kakung ilang tanpa ketondo kejaba mung nglairaken kadangira ingkang awujud tatang kawah punang jabang bayi sinendal mayang kunjuk ngrasani sang yang permesti batur guru kaget sang yang baru boten wonten kados dereng mangertos micilipun ingkang wayahipun punang jabang bayi wisana namung micil kawah kados mekaten rama oh, iki kepiye iki kok dadi kowe urung lairke kok wetengmu andang gembos Wae lha ora aku tak nemoni Sang Iwang Anta buka ora trimo aku iki ana laladan kok mengkene iki kepiye Tak sawentara jeruning kayangan tunggulen aku tak pepanggen karo Iwang Ananta Buka dadi tekan mrene anapa baruna kulun ngaturaken kawuningan kakang Batara Ananta Bruba putu kula laripun nang jabang bayi ical mangkin ngantos ingin putra anak mantu kula pun Bratasena mangertos menapa mboten kula dipun dukani kula piyambak badhe ngupaya mboten saged awet awrat pedamelan kula nyanggi dhateng wilujengipun sedaya para mina-mina mino. kula semanggak kene sampun pukul ya wis tak golekane ning yen ketemu wis ben nang kene tak mongi besok ketemu karo bapakne lan orane karben sangka ing sumur Jalatundha ya ming pangestana wae muga-muga putumu iso ketemu ya manggaken badhe dipun mong dumateng rasanipun Kakang Ananto buka kula pasrahaken wis dinten menika watur saged pinanggih tak goleh aja kuwi kan kaya ora pakartine dewa ora ana. Srajan putu ponang jabang bayi ora ana ana ing samudra. Ning ora ana alane tak buktekne ana kayangan adat sing wis dewa ki cok tumindak lembut. Mung nek pancen kono ana bocah sing nyolowati ya kuwi putuku ponang jabang bayi. Tak jak bali ana sumur jala tak dadekke mung-mungan. minangka genti lek ngomong putuku ontor de. tutu tali orang oh, tangan apa? Ulun dawah wonten samudra laya menika wujudipun ponang jabang bayi putranipun Dewi Urangayu. Weh, akhir iki mamong-mong aku dhewe. Guru, apa Kakang Semar? Iya kuwi jagomu kuwi. Wis kuwi jokno kono. lak butah durung wis percaya karo aku jokno kono men dipangan buta men mendem. nyemanggaken kakang kanika putra manggih kulone Meroton tak pun tak sasat pokal Wisa murko gilo tandingmu gilo Woy, dewa tak untal malah gilo si abang dijoke kene ra pancen dewa kebangeteng ra ora iki apa pancen are nyepelekke karo aku apa ngumukake bocah iki apa mergo kentekang jago tak gigit tuker kepiye Kakang Semar tumeka ing pati wae eh, lah nek pancen wis mati arep kepiye meneh cemplungno kawah kono pun lebetaken wonten kawah Ki kiwala Kakang Nurdo nggih Katari toko tapolari pun nang jabang bayi manjing wonten kawah kagodhog banyuning kawah songko keparing sang iwang podo ingkeng bisa ang gesangaken marang punang jabang bayi bisa nimbulaken rasa gawe pangeluan. Den mongi marang Sang Hyang menang, midil sangka ing kaos ketinggal akhir diwasa. rada laripun nang jabang bayi semanten agengipun Aku njaluk jeneng aku Terus pun didi sampun mangke kula paringane tetenger Jeneng kita yang pancen njaluk jeneng ulun paringi jeneng Antasena Yo. Aku wis dijenengi saiki aku arep mbelani ruwet rentenging dewa. Yen pancen kena minangka kanggo jagoning Jawata mangsa budha manjing peperangan, awit mesakno kerusaning yang-yang para Jawata tridasa watak tak tanah. Oh, awit mesakno kerusaning yang yang para jawata trida swata oh, tak tanane oh, eh. aja ngaturaken pabekti kulun padha wenang sang hyang guru kula putu kita Antasena kang wis maju nang peperangan kodrating Jawata. Iku bocah wis tumeka ing pati nanging bisa urip maneh. Margo ulun ingkang nulungi, ya nulungi marang si bocah iku nulungi marang rutreneng kayangan. Mula pomo dipomo kita kudu sing sabar. Awit kodrating bocah iki ora bisa tata krama kaya umuming satriya. Oh iya. kula kantun ngestakaken ngendikanipun pukulun padha wenang ya ateges ulun kang idene yen bocah iku rasa tata krama awit dheweke wis ganti sukma ya pokoke ora dadi ngapa senajan ora dibasani upama ora bisa basa tiru bapakne ya ora apa-apa sampun kula istaken ngendikanipun pukulun padha nang urun tak kundur makangan wetu iki ming karya tata tentrem satriya mlebu payudan ngaku sapa jenengmu Antasena takon aku kowe sapa takon karo yaksa murka tak dalu batari latri oh tak taboki kener kowe kotapa wisa murka iki janggane Raden Antasena cinegak siung den tandak dening Raden Antasena sinempal padha sanalika Tempaling siung bareng kelawan ilange wisa murka ilang mandalmo marang Raden Antasena nimbulake dadi wisane Raden Antasena Antasena aku. Antasena, heeh. Kowe jagoning dewa dudu. Aku kon ngantemi kowe kuwi. Kowe bisa nyirnake Kakang Pati wisa murka. Aku belano wis krikno perjuritmu kruyung aku. Ah. saka murti katandak Raden Antasena kaya ana kang andayani bisa mepes marang Jagatira Wisana ilang kakedhepaken Raden Kintaka Murti manjalma ana ngepek-epeke Raden Antasena edan iki anake sapa ya iki? Mbok kok ungkul gungkul kungkul gungkul. Wong ngendi? Amarto. Kowe Amarto. Ya wis. Oh. Kae apa ya, Gong? Andra ya. Kok ora patek nduga jajal ditutke wae kok kaya nyolowati temen dekan. kabeh padha tumeka ing pati nek ora keplayu dadi atur ngersani gustiku gedrawasa katon lir kang mangana anung oh mangesti ajroning bawana katon kumilang kasurutan mringi wang pratangga pati Iki gerdito pati mlayu-mlayu nopo. ngaturaken kauningan sinuwun ingkang rayi Gusti Kula Raden Kintoko Murti kang abdi patih wisamurka pejah wonten ing kayangan ingkang mejahi sawungipun jawata saking negari Ngamarta ing ajeng badhe maringaken widodari satemah apus krama usana jawata ngupaya pinto rayan ingkang bodho kala keparat kula patut krikno wagi oleh singgal iki keperang guling ayuto katon musuh kang wis mandhe pusakaniro mawa pamur anyara timring bawana oh oh oh dah iki jagoning dewa keparat udu aku kudu keparat Pak. Jeneng aku Antasena. Sing ngomong aku keparat sapa? Antasena. Heeh. Kowe sapa? Dewa Gintoko. Ora sambung aku wis krungu kok. Demen wetengmu plentas plentus. Enak bungok. Kok gembos wetengmu. kangelan goleke tempelangan tak jaluk dewi ratih ratih ki apa widodari aku ora ngerti widodari kok butuhe sapa sing nang kene yen ngaku dudu wong amarta kon ngantemi gandeng kowe dudu wong amarta saiki tak taboki wis babu babu babu awan wani kalau kok takut yo tengker tengker bonge bu yo dadari Pratapa Prabu Dewa Kintoko Bakem talingan Raden Antasena Kayana daya pengarih bawa wisa kang tumanduk marang Prabu Dewa Kintoko Wasana ilang kakedhepaken ilanging nalindro manjalmo wonten sunguti Raden Antasena Mungkin benjang akhir tembe sungut iku mbebayani. akhir tembe sungut iku mbebayani. radio bolo katon kaya gabah den sawuraken bibar kota poiwananto bugo ing kekaplajar tanpa taliworo marang jawata ora bakal sinangling kalamun tukang wayah sinaut padha sanalika kaboyong wonten ing sumur jala tundo mula benjang akhir tembin ana kotap antasena takon bapa budale sangka sumur jala tundo sapa iki? Aku Mbah munggir, Sapa? Ananta Boga. Kowe iki apa to? Aku ula. Ula kok cilik. Klebu ula kisi. Aku iki penggede ula. Ayo kundur nang ing kayangan Simurjala tunduk. Aku nang kene iki kon kerengan karo gawe wong-wong pirang-pirang. durung tekan titi mangsa ninggir kundur darparp ibumu dari urang ayu Kakang Rodo penapi di ngantosina ilang kula kedepaken dhateng pundi Kakang Nada. Dipun colong kayan Ananta Buga. Menika mau ing mangka Kang Wayah Werkudara dereng saged uninga yen menika putranipun. Lajeng dados pundi sampun kajengipun Buya dados punapi. Ingan dados saking kaget menika dolaran sipunang jabang bayi menika wau kula sendal mayang. Mangke akhir pun saged pinanggih kalian sudarmanipun. Nggih. Amrih nutup bab menika ampun ngantos Werkudara Uninga. Sak menika Werkudara ulun aturi masrahi supados anjing kirna bebaya ing tesih wonten ing kayangan ing semedya labet dhateng pejaipun Dewa Kintaka sak andhanipun. Ya sedika. iya warkudoro melayu melayu Mulun dipasrah di guru gandeng ratu inggo kinto kosa andai podot muka ing pati dino iki kita dipasrah ispun nyingkirake beboyo beboyo sisari prabutio kinto kang smetio gawi gelar kayangan ojo meru merah tandangan buklet kasutiran ingkang Kopo mati anak pilo anak oh. pilo oh. Pokok layu-layu ana pokok ngaturaken kawuningan bilih keng roko sinulun ing bukin toko sedoyo pecah dining para satrio pandowo wah sora patut Uh, ah, sedali onong di iwan tersal betipun kayangan di ngering songko onong kayangan di ngering songko lah kok dati kue ora omong-omong nyumanggakan lo piyambak ngertos-ngertos hingga roko sampun sirno margula aku arbelo batiko yen panjenengan badhe bilu pejam nika mangke tunduripun badhe mboten kanten-kanten. Prayogi pula, Trigo. Ah, ora perlu rame-rame rantas Malang Malang tak tandani wong amarga. Barata sumundhuring penting mangeling ana risa ngamburna katon kumelapaning tengahing samudra Satriya gagah jenengmu sapa? Takon karo aku Werkudara kuwi sapa? Prabu Dirgamuka. Apa nyata kadangku sinorwedi sedonong kayangan suroloyo ora tete ngaling-ngaling panten tumukopati kuara popo aku belakno no marang sedane koko prabu yen kena taiman kuwi semingkiro terima mati kalah karo berkudoro kelakon tidak juget ilatmu matur aku njaluk urip ora bakal tak nek urip kowe tak pateni aja werku dora kuripana ora peduli kacarita kota poka taman pusaka kuku pontonoko mawing kuku bareng kelawan unta tinyawa satemah prabu dirga muka tumpeng patuh Gusti ku temuka Sirna Margolayu rawe-rawe rantas malang-malang putung ketono ngarepan gandeng siramu Butara kowe sapa Bercita Pati. Elakno setane Gustiku sikilku tampanono. Oh. pateni aku ripono ora tak pateni yen kowe njaluk urip tak buang aduh ati tiba ngendi tiba ndang Udara hawa. Sawise kabeh bisa manggih tata titi tentrem saka keparingi pukulan Bathara Guru. Kahananing tentrem merga sangka para kadang Pandhawa dina iki katimbalan ngadhep ana kayangan bebarengan muji syukur marang keparingi wang padha ditangsah pinayungan marang Kahayun. Bisa ngilangi marang sakliring liring angkara murka yayi padherake ayu sungkem karo para dewa. Iya, Dimas.